Formicoi povus instrui computiloin. Formicoi usas raffinitain trucoin, ciam ili esploras sian circauagion. Ili estas ec ofte pli efficai ol iui algoritmoi. Tio povus esti utila cela esplorado pri artefarita intelligentezzo. Ciu observas formicon, Ciel gi shaine hazarde curas super la propra terasso, tiu apenau credus che tio ocasas sur base de intelligenta sistemo. Ali flanque, plei multai homoi sentas in ege impressitai de algoritmoi, kiui ecconas visagioin au proponas filmoin sed la distanzo inter ambau mondoi ne estas tre granda. Ciel tio nun el trovis britai esploristoi. Ec pli, algoritmoi povas laula studajo lerni ion de formicoi. Ciam laboristae formicoe sercias pri nutrajo, ili postlasas spuroin, cae eligas odorain substansoin. Tiel ili comunicas cun siai sam specianoi. Las sciencistoi volis scii pli precise ciel formicoi reagas pritiui signaloi. Cai ciù casigias malantautio sistemo? Tiu cele ili for conducis quelcain exempleroin della Europa spezio tem notorax albi pennis el rocai fendajoi, quiu estas ilia natura viveio. La pestetoi, quiui mesuras nur tri millimetroin, translogigis al artefarita nesto en laboratorio, el quiu, iom post iom, po unu laborista formico, povis el curi, por serci nutrajon. Tri quaron horon ciu besteto havis je dispono por serci sola nutrajon sur areo de apenao unu quadrata metro. Seque, oni metis la formicon sur separitan teleron. La tutan procedon ripetis la esploristoi iom priposte, cun unu differenzo. Ci foie, ili purigis ciam la areoin antau ol ili sendis la formicoin serci nutrajoin. Tiel perdigis la spuroi, cae la odorai substanzoi de iliai antauloi, cae per tio la collectiva capablo effice esplori la circauagion. La unua gruppo de formicoi estis pli sistemetze prisercianta la areon, La formicoi evitis locoin, en ciui iliai sam specianoi iam estis sercintai. Ciutio ocasis pro la conscie eligitai odorai substanzoi, au pro la neconscie postlasitai spuroi, tion la esploristoi ne povis clarigi. Constateblas tamen, che formicoi fidas pri collectiva memoro, Tio ne estas ne tipa por superorganismoi, do asocioi de organismoi, kiwi cune capablas pli, ol unu sola. Je unua vido, tiu raffinita sistemo, ne multe cun rilatas cun algoritmoi, sed ciam computiloi hazarde provas solvoin por problemoi, tiam ili principe same el iras por serci nutrajon. Ili turnas je granda nombro da agordaes rauboi, do parametroi, cae el trovas ciui el ili estas favorai. Ne vane, statisticistoi parolas pritio che algoritmoi trasercias parametrain spazoin. Ofte cetio ne estas eviteble che la sama constellatio plur foie estas provata. En citio, la formicoi estas pli avanai, o la computiloi. Ili marcas locoin, en ciui ili jam estis, per piedai spuroi, au per odorai substansoi. Tion computiloi povus lerni, el la sistema de la formicoi, cai tiel algoritmoi pobus farigi pli efficai en la trovado de solvoi por problemoi